tantana qil aziz ummat haydan keldi hamma yoqni yangroq takbir o'rab qoldi takbir etgin bugun oyam ko'lgan xushal robbim mendan qilgan oyam haydan keldi ahli islom uchun bu kun shanu sharaf shon sharafga to'lg'an katta haytim şehir sehr mehir bergen bergin qilg'in shukur buyuk zotdin rahmet kun geldi. bo'lib keldi nimet dur ne'matdir buyuk zotdin quyoshmi bu kunda nur çiçip geldi. keldi chechiladi inşallah bu ummatga yaqin kunda fatihlarning yorqin nuri bugungi shatta bassumlar ibodatdor mana xushal bo'ladigan kunim keldi yo'yibgina adovatni yasharkin ibodat deb kuladigan kunim keldi Rab doğrar durar buyuk zotning ne'matlari Rabbga hamda aytadigan kunim keldi Kulib o'tgin bahor kutgin g'am chekmagin bugun xushal o'tadigan kunim keldi Qurbanlıqqa bay şəkkən İsmailnin Rabbi üçün dəsturğan günü geldi. Beni erkek Rabbi üçün bul təyyar Dün uchun sab bo'ladigan kunim keldi Qurbonliqqa boshakkan Ismoilning Robbi uchun dasturg'on kuni keldi Beni erkek Rabbi uchun bo'l tayyor Dün uchun sab bo'ladigan kunim keldi Tantana qil aziz ummat haydan keldi hamma yoqni yangroq takbir o'rab qoldi takbir etdin bugün ayem kulgin xushol rabbim mendan qilgan noyam haydan keldi ahli islom uchun bu kun shanu sharaf şeref sharafga to'lgan katta haydan geldi. Şehir açkın mehir bergin kılgın şükür Büyük sattın bugün rahmet bu